Nalazimo se u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Mjesecu u kojem uzvišeni Allah posebno daruje svoje vjernike olakšava im činjenje mnogobrojnih dobrih dijela. Nalazimo se u mjesecu u kojem je uzvišeni Allah propisao poseban ibadet za kojeg i posebno nagrađuje. Nalazimo se u mjesecu u kojem je otpočela objava Kur'ana. Nalazimo se u mjesecu u kojem je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam postao Allahov poslanik i vjerovjesnik. Međutim, koliko smo svjesni toga? Koliko znamo za njega? Koliko smo iskreni kada svjedočimo da je Muhammed Allahov poslanik? Svakodnevno mi govorimo ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu en Muhammeden Rasulullah Svjedočim da ne ima istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. U našoj prethodnoj emisiji mogli smo čuti šta sve svjedočenje da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja podrazumijeva. Šta to svjedočenje, taj šehadet, kelime šehadet, šta traži od nas? Jesmo li svjesni? Šta znači svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik? Koji su to uvjeti ispravnosti ovog našeg svjedočenja? Je li dovoljno samo reći ašhedu enne Muhammeden Rasulullah, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i nastaviti svojim putem? Ili imaju nekakvi uvjeti, imaju nekakvi postupci, radnje, vjerovanja, ubjeđenja koja se traže od nas – da bi to naše svjedočenje, taj drugi dio našeg kelime šehadeta bio ispravan, odnosno da bismo bili muslimani, bez ispravnog svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, ne može se biti musliman. Kao što smo imali priliku čuti u prethodnoj emisiji, onaj koji ispravno ne posvjedoči da je Allah Jalla wa Ala Jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja taj nije musliman. Isto tako, ništa manje, ništa manje. Onaj koji ne posvjedoči na ispravan način da je Muhammed Allahov poslanik, taj ne može biti musliman. Dobro, šta svjedočenje? Da je Muhammed Allahov poslanik podrazumijeva. U šta moramo vjerovati kada kažemo ove riječi? Na šta nas ove riječi obavezuju? Prije svega, svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači i to se traži od nas da čvrsto vjerujemo u Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da čvrsto vjerujemo bez imalo sumnje da smo ubijeđeni da je njega uzvišeni Allah odabrao u tom vremenu između svih ljudi odabrao ga kao najboljeg čovjeka u tom vremenu i odabrao ga kao najboljeg poslanika, kao najbolje svoje stvorenje i učinio ga vjerovjesnikom i poslanikom. U to moramo čvrsto vjerovati. Vjerovati da je on doista Allahov poslanik. Ne spominjati bio ovaj ili onaj vojskovođa, onaj koji je najviše doprinio ovome narodu i slično, ne, već prije svega moramo vjerovati da je on Allahov poslanik, da ga je uzvišeni Allah iznad sedam nebesa odabrao za svoga poslanika. Dakle, moramo vjerovati u njega. Međutim, jel tako, svi mi ovo i kažemo i vjerujemo, ali šta znači vjerovati da je Muhammed Allahov poslanik? Šta to od nas iziskuje? Da bismo vjerovali ispravno da je Muhammed Allahov poslanik, moramo vjerovati da ono sa čime je on došao, poslanica s kojom je on došao, da je ona općenita za sve. I ljude, sve ljude, i džine. Vjerovati da je Muhammed Allaho poslanik znači vjerovati da je on, kao i poslanica s kojom je došao, da su oni za sve ljude, bez izuzetka, Allah ga je odabrao, učinio svojim poslanikom i poslao svim ljudima, bez izuzetka. I on će biti poslanik do sudnjega dana svim ljudima i džinima bez izuzetka. Na mnogim mjestima u Kur'anu govori se o tome i pogotovo hadisu o riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa tako kaže uzvišeni Allah u suri Al-A'raf قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ inni rasulullahi ilikum jamian Reci, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svom poslaniku Muhammedu alihi salacom da kaže ljudima, svim ljudima, a kuranski ajeti koji odpočinju sa kul, reci, kul ja ejuhen nas, reci o ljudi, kuranski ajeti koji odpočinju sa reci, te kuranske ajete vjerovjesnika alihi salatu wasalam je posebno morao da dostavi jer ti ajeti u sebi sadrže posebnu poruku, kako da ne. Ovaj kuranski ajet iz sure Al-Araf sadrži posebnu veličanstvenu poruku u kojoj se kaže da je Muhammed Allahov poslanik svim ljudima bez izuzetka. Svi ljudi moraju ga prihvatiti ukoliko žele spas i uspjeh i na ovom svijetu i na drugom svijetu. Kul ja eyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a Reci, o ljudi, reci Muhammede, o ljudi, ja sam doista svima vama, Allahu poslanik, svima vama bez izuzetka. Kaže uzvišeni Allah u suri Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ A mi te nismo poslali osim kao poslanika svim ljudima. Mi smo te poslali svim ljudima kao onoga koji donosi radosne vijesti i koji opominje. Međutim, većina ljudi neće da zna. Većina ljudi neće da zna. Ne, većina ljudi ne zna, ne. Već većina ljudi neće da zna, neće da to prihvati. Nismo te poslali kao poslanika svim ljudima. Vjerovati da je Muhammed Allaho poslanik, znači vjerovati da je poslan svim ljudima. Nema toga koji može reći on nije poslan nama, već je poslan Arapima, već je poslan u tom vremenu, već je poslan crncima, bijelcima, ovima ili onima. Ne, on je poslan inni rasulullahi ilikum džemija. Ja sam svima vama poslanik od Allaha, svima vama bez izusetke. Kafetan li nas? Svim ljudima. Također u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao tako mi onoga u čijoj je ruci Mohamedova duša, dakle, moja duša, kaže poslanik Alehi Salatom, tako mi je onoga u čijoj ruci moja, Mohamedova duša, niko nakon mene, iz ovoga naroda nakon mene, neće čuti za mene, mako on bio, bio iz moga umeta ili bio židov ili kršćanin, pa ne povjeruju ono sa čime sam ja došao, a da neće biti stanovnik kvatre. Niko neće čuti za mene. I ono sa čime sam ja poslan, mako on bio, kogod čuje pa to ne prihvati, on će biti od stanovnika vatre. Svaki onaj koji želi sebi spas i uspjeh mora da prihvati Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Također u drugom hadisu, hadisu kojeg nam prenosi Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, Allahov poslanik alaihi salatu wasallam spominje ono što je dato njemu, a nije dato ni jednom vjerovjesniku i poslaniku prije njega. Pa između ostalog kaže i prethodni vjerovjesnik bi bio poslan samo svome narodu, dočim ja sam poslan svim ljudima. Dakle, vjerovati u poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, vjerovati da je on Allahov poslanik znači vjerovati da je on poslan svim ljudima i džinima bez izuzetka. Zatim, šta znači još vjerovati da je Muhammed Allahov poslanik? Znači, da vjerujemo da je on zadnji Allahov poslanik. Poslan je svim ljudima, svim džinima, u svome vremenu i kasnije, jer je on pečat svih vjerovjesnika poslanika. Uzvišeni Allah s njim je završio vjerovjesništvo i poslanstvo. Nakon njega više nema istinskih poslanika i vjerovjesnika. Dolazit će oni koji će se proglašavati sami od sebe. To su lašci, to su deđali, lašci. Međutim, Allah, istinsko vjerovjesništvo, poslanstvo, završio je s Muhammedom, alihi salatu wasalam. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allahov poslanik, taj mora da vjeruje da nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nema više poslanika. Čak Isa, sin Marijamin, kojeg je uzvišeni Allah uzdigao na nebesa, kada ga spusti pred sudnji dan, pred sami nastup sudnjeg dana, on će slijediti Muhameda sallallahu alaihi wasallam, jer, jer je Muhammed zadnji poslanik i vjerovjesnik. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab, وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد nije otac nekoga od vas otac nekoga od vas već je on Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika također spominje se u podužem hadisu, hadisu koji govori o šefaatu na sudnjem danu, kada će ljudi krenuti od jednog do drugog vjerovjesnika i tražiti od njega da se zauzima kod uzvišenog Allaha da suđenje samo odpočne. Više ne mogu da čekaju, makakav ishod bio nakon suđenja. Na kraju kada dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer su ih prethodni vjerovjesnici odbijali i usmjeravali na svako kasnije, kada dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, reći će mu ti si Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Ljudi će to priznati tada. Pa ljudi, šta vam je? Zašto to danas ne priznate? Tada, kada se budu nalazili u nesnosnoj patnji, tegobi reći će ti si Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika s tobom je završeno vjerovjesništvo. Također u hadisu Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala ane, vjerovjesnik sallallahu alihi wasallame govoreći o prethodnim poslanicima rekao je za vrijeme Benu Israila dolazili su poslanici jedan za drugim, kada god bi jedan umro, došao bi drugi nakon njega, a doista nakon mene nema više poslanika. Ranije, kada bi jedan poslanik umro, došao bi drugi da ga zamijeni, međutim, nakon mene nema više poslanika i vjerovjesnika, imaju samo moji nasljednici, odnosno halife. Zatim, nakon što vjerujemo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslan svim ljudima i džinima i da je on zadnji poslanik, nakon njega od Allaha neće više niko biti poslan, moramo vjerovati da bi naše svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik bilo ispravno, moramo vjerovati da je on dostavio u cijelosti poslanicu od Allaha. Da je dostavio u cijelosti Allahovu riječ, Allahovu knjigu Kur'an i Kerim. Ništa od nje nije prešutio. Ništa od nje, haša wa kella, nije sakrio. Ne, dostavio je u cijelosti onako kako mu je uzvišeni Allah naredio, on Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je dostavio. Onaj koji tvrdi za sebe da je musliman, mora da vjeruje ovo čvrsto, duboko, ništa mu ne smije poljuljati ovo ubjeđenje. Musliman ne može da bude onaj koji kaže ima još Kur'ana, mimo ovoga. Musliman ne može da kaže nije ovo cijeli Kur'an. Musliman ne može da kaže u ovom Kur'anu nedostaju ti i ti ajeti. Musliman ne može da kaže da je poslanik nešto sakrio. Ne. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam sve što je dobio od Allaha dostavio je, dostavio je nama. Kaže uzvišeni Allah u suri al maida Al-Jawme akmeltu lakum dinakum wa atmemtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat time prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam takva vjera bude. Islam. Takva potpuna. Dakle, uzvišeni Allah je još za života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam upotpunio svoju vjeru, završio sa objavom Kur'an i Kerima. I poslanik Muhammed alaihi salatu sam taj potpuni Kur'an nam je dostavio. Bez imalo manjkavosti. Kaže uzvišeni Allah, Ja ajuhar rasul, bellig ma unzile ilike mir rabbik, wa illam tef'al fema bellagte risalete, wallahu jasimu keminen nas. O poslaniče, dostavi ono što ti se objavio od tvoga gospodara. Ako to ne uradiš, onda nisi dostavio njegovu poslanicu, a Allah će te čuvati od ljudi ti dostavljaj, Allah će udaljiti ruke drugih od tebe. Dostavljaj, pojašnjavaj, prenosi, dostavljaj, pojašnjavaj ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u svojoj knjizi, a Allah će te čuvati od ljudi. Dakle, poslanik alaihi salatu wasalam je dobio knjigu u cijelosti, Kur'an je upotpunjen i on je dostavio. Allah je tražio od njega i poslanik Mohamed alihi salatu wasalam je i dostavio takav Kur'an. Rekao je poslanik alihi salatu wasalam na oprosnom hađu ostavio sam među vama ono što ako ga se budete držali nikada nećete zalutati. Ostavio sam vam Allahovu knjigu. U drugim citatima stoji i moj sunnet. U drugim citatima također stoji i moje nasljednike, ehlul bejt, moju porodicu. Nakon toga pitao je ashabe, šta ćete reći za mene kada sretnete poslanika, kada sretnete Allaha subhanahu wa ta'ala, šta ćete reći za mene? Bićete pitani o meni, pa šta ćete reći? Oni su odgovorili, reći ćemo da si dostavio, u cijelosti pojasnio. Nakon toga poslanik alihi salatu wasalam je rekao, Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Ashabi su govorili da im je poslanik alihi salatu wasalam pojašnjavao, obavještavao ih o drugim stvarima koje nisu od vjere. Pa šta je onda tek s pitanjima vjere? Šta je onda tek sa Allahovom riječju? Zar da nju ne dostavi? Sigurno je dostavio. Ebu Zer radijallahu talan kaže nije otišao od nas Allahov poslanik sve dok nas nije obavijestio i o pticama koje lete na nebesima. Aisha radijallahu anha kaže, ako vam neko bude pričao da je Muhammed nešto skrio od Kur'ana, da ga nije dostavio, znajte da vam taj laže. Kada je poslanik Muhammed alaihi salatu sam dostavio ajete u kojima ga Allah kori, zar u zadnjem džuzu nemamo suru El Abese, Abese wa tavalla, on se namrštio i okrenuo. To su ajeti koji govore o poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, kada mu je došao ashab, slijep, Abdullah ibn Umi Mektum htio da ga nešto pita, a on je razgovarao sa mnogobošcima Mekije, želio je da njih pridobije za islam, da povjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bili i ostali narod nakon njih povjerovao. U tom času došao je Abdullah ibn Mektum i htio nešto da pita poslanika, alaihi salatu wasalam, pa se on namrštio. Allah ga ukorio zbog toga. I ti ajati su dostavljeni, učimo ih. Učit će se ti ajti do sudnjega dana. Sura Tahrim, početak sure Tahrim iz e, trećeg džuza od pozadi, kad semija. Allah subhanahu wa ta'ala također kori poslanika alihi salatu wasalam što sebi zabranjuje ono što mu je Allah dozvolio, što mu je Allah dao da uživa u tome, a on to sebi zabranjuje zbog naklonosti žena, iz želje da dobije naklonost svojih supruga. I slični kuranski ajeti, kada je poslanik alihi salatu osam ustajao od svojih ashaba prije nego li bi oni završili svoju potrebu kod njega, prije nego li bi oni završili sa svojim pitanjima, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio rekavši isbir nefseke ma'al ladine jedune rabbehum bil gadati wal aši yuridu ne vajhe. Ti se strpi, budi strpljivo uz one koji jutrom i večeri spomnju svoga gospodara iz želje da zadobiju njegovo lice i slični kuranski ajti. Kada je uzvišeni, kada je Allahu poslanik alihi salacom od uzvišenog Allaha dostavio te kuranske ajte koji govore o njemu, u kojima se on kori, onda zasigurno dostavio je sve druge kuranske ajte. Dakle, Onaj koji tvrdi da vjeruje da je Muhammed Allahov poslanik mora da vjeruje da je njegova poslanica općenita i da je on poslan svim ljudima, da je on pečat svih vjerovjesnika i poslanika, da nakon njega više neće doći ni jedan poslanik istinski, ispravni od Allaha dželle poslanik i također da vjeruje da je dostavio poslanicu u cijelosti, da sve ono što mu je Allah objavio, da je to on dostavio. Zatim četvrto da je to dostavio s potpunim emanetom, s potpunim emanetom, da u Allahove riječi nije ništa dodao od sebe, već onako kako mu je objavljeno, tako je i dostavio. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Najm govori o tome, pa kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا in huwa illa wahyu yuha on ne govori po svojim prohtjevima hirovima strastima već je to objava koja mu se objavljuje. Sve što je govorio o vjeri, sve što je pojašnjavao od vjere, to je govorio od uzvišenog Allaha. Od sebe ništa nije dodavao. Znalo bi se desiti da neko od ashaba, njegovih drugova, dođe i postavi mu pitanje pa bi šutio izvjesno vrijeme, određeno vrijeme. Nakon toga pitao bi gdje onaj što je postavio pitanje. Javi, javljao bi se čovjek pa kaže postavi ponovo. Nakon što je postavio ponovo pitanje, odgovorio mu je. Zašto mi nisi odgovorio prije nekoliko trenutaka? Sada mi odgovaraš, sada me je obavijestio Džibril o tome. Sada mi je obavijestio Džibril od Allaha Đalavala o tome. Poslanik, sallallahu alihi wasallame, nije od sebe ništa govorio. Sve što je govorio od vjere govorio je od uzvišenog Allaha. Jedne prilike Abdullahu ibn Amru ibn al-Asu plemenitom ashabu rekli su drugi ashabi, drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne piši sve od vjerovjesnika, ono što čuješ, jer doista on se nekada nalazi u sržbi, ljutit je, pa ne piši sve od njega. Pa Abdullah ibn Amr ibn al-As priupitao je Allahovog poslanika alaihi salatu samo tome, obavijestio ga šta mu drugi sugeriraju, savjetuju, pa je rekao uktub, piši tako mi onoga u čijoj ruci moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina. Piši u svakom stanju. Što se tiče vjere, kada govorimo o vjeri, piši jer doista iz ovih usta ne izlazi osim istina. Također u drugom hadisu je rekao, kada vam nešto pričam od Allaha, to prihvatite jer doista ja ne lažem na Allaha. Dakle, svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači vjerovati da je Muhammed Allahov poslanik, odnosno vjerovati da je on poslan svim ljudima, da je on zadnji poslanik, nakon njega više nema poslanika, da je u cijelosti dostavio vjeru od Allaha i da je pojasnio onako kako je to Allah htio. Zatim, šta znači još? Samo to? Ne. Šta znači još svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik. Znači pokoravati se poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Sve ono što je naredio i što je zabranio da činimo koliko smo u mogućnosti. Ono što nam je naredio da činimo koliko smo u mogućnosti, što nam je zabranio da se toga ostavimo. Rekao je, manehitukum anehu fačtani buh. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُمْ اسْتَتَاتُمْ Ono što vam zabranjujem, tome se ne primičite, a ono što sam vam naredio, uradite koliko ste u mogućnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala prije toga je rekao وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَچْتَنِبُهُ Ono što vam da poslanik, vi to prihvatite, a ono što vam zabrani, vi se toga, vi se toga klonite. Pokoravanje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem najbolji je dokaz naše iskrenosti svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik, a ne pokoravati mu se ili činiti ibadete kako mi hoćemo, ne onako kako je on to činio, takvo postupanje, takvi postupci, takvo naše ponašanje manjikavo, krnjavo. Ono ukazuje na neispravnost našeg svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Allah je upravo poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da nam pojasni vjeru, da nam dostavi, pojasni od njega Zatim da se mi povedemo za tim, da se pokoravajući poslaniku pokoravamo Allahu. Na 30, 30 tak mjesta u Kur'anu uzvišeni Allah je spomenuo pokornost njemu, Allahu i pokornost njegovom poslaniku. Ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava i Allahu. Nerazdvojno je, kao što je nerazdvojno, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, nerazdvojno je, pokoravanje Allahu i pokoravanje njegovom poslaniku. Dakle, vjerovati i svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači pokoravati se, odazivati se njegovim naredbama. Ono što je on naredio raditi, što je zabranio ostaviti i raditi onako kako je on radio. Ne obožavati Allaha osim onako kako ga je on, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wasallame, obožavao i u tome je sreća i uspjeh i na dunjalku i na hirtu. Hadisu Abu Hureyre radijallahu ta'alan vjerovjesnik kaže Kullu ummati ummeti al ljenne illa man aba." Svi iz moga umeta ući će u džennet osim onoga koji odbije. Pitaju ashabi, zar je moguće da će neko odbiti da uđe u džennet nakon što su čuli opise dženneta i džennetskih uživanja, pitaju zar je moguće da neko odbije ulazak u džennet. Pa kaže vjerovjesnik alejhi salatu vesselam: Komi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako odbije pokornost meni, taj odbija i da uđe u džennet. I također, svjedočiti da je Muhammed Allaho poslanik, to od nas iziskoje traži da ga volimo, da ga cijenimo, da ga poštujemo, da ga poštujemo više od svih, da ga volimo više od svih, pa i od nas samih. Moramo ga voljeti više od svih ljudi, od naših roditelja, od naše porodice, od naše djece, od naših imetaka, pa i nas samih. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allahov poslanik, onaj koji svjedoči da je Muhammed Allahov poslanik, a ugađa svojim prohtjevima i strastima, naredbe i zabrane poslanika alihi salatu wasalam ostavlja po strani, voli sve drugo više nego riječi i dijela poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, taj laže da je Muhammed Allaho poslanik. Taj nije iskren u svome svjedočenju, zato neka se preispita. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allaho poslanik, on za njega žrtvuje sve, daje sve, za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i za poslanicu, vjeru s kojom je on došao. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da se povodimo za njim, poslanikom Muhammedom alaihi salatu wasalam, da ne izdižemo svoje stavove, da ne izdižemo svoja mišljenja, da ne izdižemo svoje glasove, da ga ne smatramo poput jednog od nas. Ne, on je Allahov poslanik. Zato trebamo nastojati, odazivati se njemu što je god moguće više. Time ga istinski voljeti. To će biti i najveći dokaz naše ljubavi. Nakon najvećeg dokaza ispravnosti našeg šehadeta, da je Muhammed Allahov poslanik, to će biti i najveći dokaz naše ljubavi. Najveći dokaz naše ljubavi poslanika Muhammed alaihi salatu wasalam jeste da nastojimo što je god moguće više da budemo kakav je on bio, da budemo kakav je bio Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. A on je sjedio sa siromasima. Kada bi dolazio, sjedio bi uvijek tamo gdje se završava skup. Nikada nikoga nije omalovažavao, nikada nikome nije rekao ne, nema. Prvi bi uvijek nazivao selam, bio je najdražljiviji, bio je najstidljiviji, bio je najsnažniji. Smiješio bi se u lice sagovorniku, kada bi razgovarao s njim, što je sagovornik bio veća neznalica, vjerovjesnik Mohamed alihi salatu wasalam je prema njemu bio milostiviji i blaži, prezirao je da ljudi ustaju pred njim, spomnjao bi Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom stanju, nikada nikoga nije udario svojom rukom, osim u borbi na Allahom putu, uspjesi, pobjede, nikada ga nisu uzdizale, nisu, nije se oholio, već kada god bi ostvario neki uspjeh, pobjedu, bio bi još više ponizni svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Molio je uzvišenog Allaha da mu uljepša moral ponašanje, iako je bio ovakav, kakav je bio. Dakle, onaj koji kaže da je Muhammed Allahov poslanik, mora da bude ovakav. Da vjeruje da je poslanik Muhammed alihi salatu sam poslan svim ljudima i džinima bez izuzetka. Da je... Uh, on zadnji poslanik vjerovjesnik, nakon njega nema više poslanika i vjerovjesnika, da vjeruje da je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala sve u potpunosti, u cijelosti i da je dostavio onako kako je to Allah traži od njega. Zatim da se pokorava svemu onome što je došlo od poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, što je naredio da čini, što je zabranio da se toga ostavi i da ga cijeni, poštuje, prihvata njegova mišljenja, prihvata njegove stavove, njih izdiže iznad svojih, makar mu to bilo i teško, negodilo njegovoj duši da tome daje prednost, da voli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam više od svih pa i od sebe samog. Da donosi salavate i selame na poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, što je god moguće više posebna karakteristika, odlika, prepoznatljiva osobina sljedbenika Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam jeste da mnogo donose salavate i selame na njega. Kao što je rekao Jalla Vala, naš uzvišeni gospodar, inna Allahe wa mela yusallune ale nebi, ja ejuhel ledina amanu sallu alihi wa sallimu teslima. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika, pa i vi, o vjernici, donosite salavate i šaljite mu, šaljite mu selame. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih, iskrenih sljedbenika riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Da budemo iskreni Allahovi robovi i istinski sljedbenici njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog Allaha da u Kabuli primi naše dove u ovom Mubarak mjesecu Ramazanu, primi naše ibadete, naše namaze, naš post. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi našu vjeru u ovom blagoslovljenom i plemenitom mjesecu Ramazana.